ukoliko je postignu vjernici i vjernice, doista je najveća Allahova blagodat za njih. A to je, dakle, riječ o ubjeđenju, čvrstoj vjeri u koju više nema ni malo sumnje. To je, dakle, ubjeđenje koje nastani se duboko, čvrsto u vjerničkom srcu, nakon kojeg ono ne izlazi iz tog srca, niti se mijenja, koleba i slično. Rekli smo u našim prethodnim emisijama kada smo govorili o ovoj osobini da se ona ne može postići osim sa ispravnim šerijatskim znanjem iz Kur'ana, Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i isto tako da to ispravno šerijatsko znanje potrebno je u potpunosti da ovlada vjerničkim srcem. Tako da što god vjernik radio, govorio ili čak razmišljao da to bude zasnovano na Kur'anu i na sunnetu. U našoj zadnjoj emisiji kada smo govorili o ovoj osobini, o ovoj Allahoj subhanahu wa ta'ala najvećoj blagodati za svakog vjernika i vjernicu, spominjali smo određene načine kako, na koji način da budemo ubjeđeni u Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe. Ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, kako da budemo ubjeđeni u ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i kako da budemo ubijeđeni u ono o čemu nas je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio da se desilo prije nas ili da, se, da će se desiti jeli, u našoj budućnosti na ovom svijetu, na Dunjaluku ili na drugom svijetu, Ahiretu. Kako da provjerimo jesmo li mi doista ubijeđeni? Da li kod sebe postoji, da li kod nas postoji ova blagodat, Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. Je li nas Allah dželavala odlikovao njome? Jesmo li ubijeđeni u sve ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, što nam je zabranio, o čemu nas je obavijestio? Da li smo čvrste vjere, jakog ubijeđenja kada nas Allah subhanahu wa ta'ala stavi na iskušenje i slično? Kako? Na koji način da provjerimo jesmo li doista ubijeđeni njome? u Allaha subhanahu wa ta'ala i ono što dolazi od njega. To možemo također provjeriti na nekoliko, nekoliko načina. Pa prije svega možemo da provjerimo svoje ubjeđenje kod tevbe, kod pokajanja. Odnosno, kada počinimo grijeh, kada počinimo grijeh, kada ne učinimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili kada učinimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, učinio haramom, i mi se ogriješimo o tu Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu ili zabranu. Nakon toga, ukoliko smo ubijeđeni da nam je to Allah subhanahu wa ta'ala bio naredio, a mi to nismo uradili, i da nam je Allah subhanahu wa ta'ala nešto drugo bio zabranio, a mi smo to uradili, ukoliko smo ubijeđeni u te Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe i zabrane, potrebno je odmah da se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ispitajmo, provjerimo sebe da li smo ubijeđeni u ovakvim situacijama. Nema ni jednog od nas, a da ne griješi. Nema ni jednog od nas, a da ne griješi. Kao što je rekao Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Kullu bani Adam hatta, wa khiru hatta ine tawabun. Svi Ademovi potomci, dakle svi ljudi su grešnici, griješe, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju. E, jesmo li mi od tih najboljih grešnika? Jesmo li mi oni koji griješe i koji se kaju Allahu subhanahu wa ta'ala, jesmo li mi od onih koji kod sebe imaju ovu osobinu istinskih vjernika ubjeđenje. Pa, ukoliko kada počinimo grijeh, odma se prisjetimo Allaha subhanahu wa ta'ala i kažemo, jeste, gospodaru, ti si nam to naredio, ali smo se mi ogriješili o tvoju narodu. Molimo te, gospodaru, da nam oprostiš i da nas učvrstiš na tome da se nikada više ne vratimo ovome grijehu. To je osobina onih koji su ubjeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove naredbe njegove zabrane. Nažalost, na drugoj strani imamo vjernike, muslimane, tvrde da su takvi koji moraš ubijediti da su oni počinili grih, s kojima se moraš družiti i družiti, provesti mnogo vremena da se pokaju za određeni grih, da se ostave određenog griha mnogima od njih moraš govoriti i spominjati kazivanja, slučajeve, priče koje će ih dirnuti u njihovo srce da se ostave tog grijeha i da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog, čega svega, zbog čega sve ovo? Zbog toga što nisu jakog ubjeđenja. Zbog toga što nemaju kod sebe pravog ubjeđenja vjernik koji je ubijeđen u Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe i ubijeđen u Allahove subhanahu wa ta'ala zabrane, ukoliko počini grih, ogriješi se od njih, ogriješi se od Allaha subhanahu wa ta'ala, ako je ubijeđen, on se odmah kaje Allahu subhanahu wa ta'ala za taj svoj prijestup. Pa, dakle, vrlo lahko ovdje možemo provjeriti svoje ubijeđenje ako kada počinimo grijeh, odmah se vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala, kajemo se za taj grijeh, inša Allahu ta'ala da smo od onih koji su ubijeđeni u Allahu subhanahu wa ta'ala naredbe i zabrane. Također, kako još možemo provjeriti svoje ubijeđenje? Jesmo li ubijeđeni da ono što nas nalazi, da nas to snalazi od Allaha subhanahu wa ta'ala? Jedan od načina jeste i vrijeme iskušenja, nedaća a to je ovo vrijeme u kojem mi živimo. Allah subhanahu wa ta'ala iskušao nas je mnogo čime u ovom vremenu. Da bismo uzeli opomenu, da bismo došli tobe, da bismo se vratili iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala, ostavili se grijeha kojeg smo činili, koje smo činili, ili popravili se u našoj vjeri, ili već jednom krenuli da pozivamo i druge, Allahove subhanahu wa ta'la vjeri. To što mi poznajemo vjeru i što praktikujemo samo mi vjeru, to nam mnogo ne koristi. Moramo i sve druge pozivati Allahove subhanahu wa ta'la vjeri. Naprotiv, prethodni narodi su bili proklinjati, na njih je spušteno proklestvo. Zbog toga što su imali znanje, a gledali su ispred sebe ljude kako čine harame, kako čine zabranjena loša djela nisu ih opominjali. Allah subhanahu wa ta'ala u prethodnim generacijama kretao je sa uništenjem, sa stradanjem upravo onih naroda i onih pojedinaca koji su imali znanja, a nisu opominjali druge. Nisu podučavali druge tome znanju. Niti su opominjali grešnike kada su činili grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala dao nam je iskušenja. Dao nam je u ovom vremenu koje je za nas brojne nedaće. Kako da provjerimo u ovim vremenima, iskušenjima, nedaćama, jesmo li ubjeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala? Mnogi govore o saboru, mnogi govore o strpljenju, mnogi govore o postojanosti, čvrstini u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Međutim, kada ih pogode iskušenja nedaće, vraćaju se od svega toga gube strpljenje, srde se na Allaha, na uzu billahi ta'ala, na njegovu odredbu, zar baš meni, što se to dogodi meni, otkuda meni, kako nije nekome drugom, zar je moralo ovoliko, zar sam morao izgubiti to i to i slično. A riječi su mnogih danas. Razlog ovih riječi jeste slabo ubjeđenje, slaba vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala vjernik koji je ubijeđen u Allaha. On je ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala u svim situacijama. I u blagostanju, i u iskušenju. Ne daći problemu. Pa kada nas Allah subhanahu wa ta'ala iskuša nedaćama, tegobama, stradanjem, uništenjem, gubljenjem imetka, gubljenjem dragih osoba i mnogo čega drugog, to što nas Allah subhanahu wa ta'ala iskušava time i to što nam Allah subhanahu wa ta'ala daje, ne srdimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegove postupke shvatimo dobro namjerno. Da to što nam Allah subhanahu wa ta'ala daje, to je dobro za nas. Ne mojmo nikada zaboraviti činjenicu i vjernici, istinski vjernici trebaju da vjeruju u ovo. Da je Allah subhanahu wa ta'ala najmilostiviji prema nama. Allah subhanahu wa ta'ala milostiviji je prema nama od naših roditelja, od naše majke. Ima li nekoga na Dunjaluku da je milostiviji prema nama od naših roditelja. Da nam neko na Dunjaluku želi bolje i veće dobro od naših roditelja. Nema. Ali Allah subhanahu wa ta'ala milostiviji je čak i od naših roditelja. Uvijek. Uvijek. Pa kada nam Allah subhanahu wa ta'ala da i iskušenja, ne da će. Kada da, da se nađemo u problemu, shvatimo to što nam Allah subhanahu wa ta'ala daje kao odnos najmilostivijeg prema svome robu. Nemojmo to nijukom slučaju shvatati kao odnos, nekakav neprijateljski odnos. Ne. Ne. Bože sačuvaj, nijukom slučaju. Već što god nam Allah subhanahu wa ta'ala daje, kada nas iskuša nekim iskušenjem, shvatimo, budimo tada ubijeđeni da je Allah subhanahu wa ta'ala najmilostiviji prema nama. Pa ćemo bolje razumijeti to iskušenje. I bit ćemo ubijeđeni u tom iskušenju. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala najmilostiviji prema nama, a to najbolje možemo vidjeti iz hadisa, Allahovog poslanika, alaihi salatu oslam, spomnjali smo taj hadis u našim prethodnim emisijama. Često, kada je jedne prilike pred Allahovog poslanika, alaihi salatu oslam, dovedeno roblje, muškarci, žene, djeca, i bili su potrebno njega i čekala se presuda šta će biti s tim robljem, Allahov poslanik, sallallahu alaihi salam, primijetio je jednu ženu kako pomjera se sa svoga mjesta ide, traži nekoga, Pa se začudio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pored njega bilo je još njegovih drugova, ashaba. Tu ženu ne interesuje šta će biti s njom. Ide nekoga traži. Pa nakon dužeg traganja pronašla je međutim robljem, pronašla je svoje dijete. Pa je uzela svoje dijete u naručje i podojila ga, nahranila ga pred svim ljudima i muškarcima čak. Pa Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam pita svoje ashabe šta mislite? Da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru, a u mogućnosti je da ga baci? Vatra je tu ispred nje, ništa je ne sprečava, može vrlo lahko da baci svoje dijete. Da li bi ga bacila? Kažu ashabi, nikada. Kako da ga baci? Kada se ne interesuje za sebe, šta će biti s njom? Šta će biti rečeno i povodom nje? kakva će biti presuda izrečena i povodom nje. Zatim nikoga se ne stidi, privija svoje dijete na svoje grudi i doiga. Ne stidi se tu prisutnih muškaraca. Kako da baci to svoje dijete u vatru? Pa kaže Allah, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi veledihah. Zasigurno je Allah milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Allah je zasigurno milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala najmilostiviji je prema nama uvijek. Pa kada nam da iskušenja, onda znajmo da je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv prema nama i ta nam iskušenja daje zbog našeg dobra. Allah nas iskušava time zbog našeg dobra. Koje može biti dobro? Mogu biti mnoga dobra u tom iskušenju možda nas je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao većeg iskušenja. Daje nam, iskušava nas nečim što možemo podnijeti. Jeste možda teško sa tegobom, ali možda i iza toga slijedilo je veće iskušenje koje ne bismo mogli podnijeti. Možda bismo u tom iskušenju i mi sami umrli. Allah subhanahu wa ta'ala daje nam iskušenje da izgradi kod nas trpljenje, Allah subhanahu wa ta'ala kako kaže u suri Zumar innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab samo strpljivi će biti bez računa nagrađeni Allah subhanahu wa ta'ala sa strpljenje posebno nagrađuje Allah subhanahu wa ta'ala iskušava nas da bi se naš položaj ugled kod Allaha subhanahu wa ta'ala povećao taj ugled taj položaj mi ne možemo dostići sa svojim djelima nemamo mnogo namaza dobrovoljnog nemamo mnogo dobrovoljnog posta mnogo ne udjeljujemo sadaku, ali Allah subhanahu wa ta'ala daje nam iskušenja, iskušava nas, izgrađuje kod nas trpljenje i mi dočekujemo spremno ta iskušenja, pa Allah subhanahu wa ta'ala tim iskušenjima povećava naš ugled i položaj kod sebe. Zatim, kako možemo provjeriti jesmo li ubjeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala i ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jesmo li istinski vjernici, čvrste vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala? To možemo također provjeriti i kada smo u potrebi za nečim od dunjaluka. Kada smo u potrebi za nečim od dunjaluka, a to za čim smo mi u potrebi nalazi se u rukama nekog čovjeka. E, hoćemo li činiti sve samo da dođemo do toga što nam treba pa čak i svoje srce vezati za njega, čak se i ponižavati samo da dođemo do toga, ili će nam Allah subhanahu wa ta'ala biti dovoljan. Pa moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nam Allah olakša da dođemo do toga što nam je potrebno, vezati svoje srce samo za Allaha subhanahu wa ta'ala, biti ubijeđeni da se sve to nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da On upravlja svima nama i onim što se nalazi kod mene i onim što se nalazi kod njega, to što mi treba, a to se nalazi možda samo kod tog čovjeka, moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da mi omogući da dođem na halal način do toga. Hoću li svoje srce vezati za Allaha subhanahu wa ta'ala ili ću vezati jeli, za tog čovjeka što mi treba od njega. Također, možemo provjeriti svoje ubjeđenje i u blagostanju. Kako i iskušenjima, iskušenjima, nedaćama, problemima, tegobama, teškim, žalostnim situacijama, isto tako možemo provjeriti svoje ubjeđenje, svoju vjeru, jesmo li čvrste vjere i u blagostanju. I u blagostanju. Vjernik koji je iskren, Allahov subhanahu wa ta'ala pokorni rob, on je prave vjere, istinske vjere, čvrste vjere u svakom stanju, na svakom mjestu, u svakoj situaciji. Nastoji da bude takav svejedno da li bio u iskušenju ili u blagostanju. Nažalost, da nas mnogi ljudi kada dođu do imetka, zaborave na Allah. Kada izađu iz te gobe iskušenja, teških situacija, siromaštva, zaborave na Allaha subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah dželavala govori o takvim ljudima, međutim, u svojoj knjizi spominje nevjernike koji nisu prave vjere, slabe su vjere, obožavaju i nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada ih snađe tegoba, dozivaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Čim ih prođe ta teška situacija, onda zaborave na Allaha subhanahu wa ta'ala, dozivaju onda i nekoga drugog. Mi ne smijemo biti takvi, ne smijemo biti takvi, već trebamo nastojati da se podučimo, da izgradimo kod sebe pravu, čvrstu vjeru, da Allaha obožavamo s ubjeđenjem, pa da smo čvrste vjere i kada imamo i kada nemamo. I kada nam je teško i kada nam je lahko. I kada nam je loše i kada nam je dobro. Mnogi u blagostanju zaborave na Allaha. U ratu, u ratovima, na imaštini, džamije su pune, stotine ruku dižu se Allahu subhanahu wa ta'ala, traže od Allaha subhanahu wa ta'ala, prođu ratovi, prođe neimaština, Allah dadne izlaz, odazove se svojim robovima, milostiv je prema njima, daje im. To ništa neće umanjiti njegovu vlast. Kada bi svima nama dao, kao što je rekao u hadisi kuciju, o robovi moji, kada biste svi vi od prvog do zadnjeg, i ljudi, i džini, svi vi zatražili, stali i zatražili od mene, od Allaha subhanahu wa ta'ala ono što vam treba. I Allah dao svima vama, od prvog do zadnjeg, i ljudima i džinima. To ne bi umanjilo Allahov imetak, Allahov vlast, nikoliko kada se igla spusti u more. Koliko će igla zauzeti mora, vode? Ništa. Eto, isto tako kada Allah subhanahu wa ta'ala dadne svima nam ono što nam treba, to ništa neće umanjiti njegovu vlast. Međutim, u takvim situacijama se vidi kakvi smo mi vjernici. U ratovima, tegobama, nedaćama, neimaštini, naše ruke dižu se Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada sve to prođe, većina ljudi zaboravi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjernik nije takav. Vjernik i u tegobi, nedaći, neimaštini, siromaštvu i u blagostanju kada ima i metka, kada živi lijepo, smireno, spokojno, u rahatluku, on obožava Allaha subhanahu wa ta'ala čvrste vjere. Spominje se u hadisu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da je Allah djelavala na sličan način u prethodnim narodima iskušao trojicu ljudi. Jedan od njih imao je kožnu bolest. Bio je sav gubav. Drugi nije imao nikako kose. A treći je imao vid pa je oslijepio. Allah subhanahu wa ta'ala i prvom i drugom i trećem poslao je meleka u liku čovjeka. Pa kada je došao melek u liku čovjeka prvom, koji je imao tu kožnu bolest, upitao ga je šta bi najviše želio da imaš. Pa kaže, volio bih, želio bih da me Allah izliči od ove bolesti, da nisam gubav, da nemam ove kožne bolesti. Niko ne želi sa mnom da stane, da priča. Ja sam sam usamljen, svako me zaobilazi. Niko ne želi sa mnom da posjedi. Pa ga je Melek potrao svojom rukom po tijelu i nestala je ta bolest. Međutim, Melek s Allahovom naredbom nije se zadovoljio s tim, već ga je pitao šta bi želio da imaš još od imetka. A imaš od imetka. Pa je rekao, eto, ja volim deve. Volim deve. Od stoke volim deve. Pa mu je data jedna steona deva koja se poslije odevila, dakle, rađala je i imao je dolinu deva. Kada je došao drugom čovjeku koji je bio ćelav, pitao ga je, nije imao kose nikako, bio je jeli, posebnog izgleda, pitao ga je Melek šta bi ti želio? Kaže, volio bih, želio bih da imam lijepu kosu. Niko neće da sa mnom stane, svi me ismijavaju, provociraju, zaobilaze me, izbjegavaju me, zbog ovog mog izgleda. Pa ga je melek potrao po njegovoj glavi i Allah subhanahu wa ta'ala dao mu je lijepu bujnu kosu. Nije se zaustavio melek tu, pa Allah je naradujući je upitao šta želiš od imetka da imaš? Pa je rekao čovjek, eto, ja volim, volim krave od imetka. Volio bih da imam kravu. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao mu kravu, steonu kravu koja se poslije telila i taj čovjek je imao dolinu krava. Kada je došao Melek do trećeg čovjeka koji je bio slijep, pitao ga je šta bih volio, šta bi ti volio? Pa kaže, volio bih da mi Allah vrati vid, kao što sam ga nekada i imao, da gledam kao što sam i prije gledao ovim svojim očima. Pa ga je Melek potrao po njegovim očima i Allah mu je vratio vid. Šta bi volio da imaš od imetka? Kaže, volio bi da imam ovce. Pa mu je data jedna sjajna ovca, koja se posle jagnjila i imao je dolinu ovaca. Prošle su godine. Ovome se prvom imetak deve umnožavale, umnožavale, umnožavale, imao dolinu deva. Drugi imao krave. One se telile, telile, imao je dolinu krava. A treći je imao dolinu ovaca. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala iskušava ih. Hoće li biti Allahu zahvalni u tom blagostanju. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka u liku čovjeka ponovo i prvom i drugom i trećem. Međutim, kako? Prvom je poslao u liku čovjeka na njegov izgled, kakav je bio nekada. Poslao ga je, poslao je meleka u liku čovjeka koji imao kožnu bolest. Pa je došao u tom prvom i rekao, ja sam putnik, pro... ponestalo mi je srestava, eto vidim, ti imaš punu dolinu deva, da li bi mi mogao dati samo jednu devu da ja nastavim put? Subhanallah, pogledajte, posjetio ga svojim izgledom. U tom čovjeku gledao je sebe, sada ovaj imućni koji je imao dolinu deva. Gledao je nekada sebe, kakav je bio. Pa je rekao, uzoholio se, ne. Kaže, ima mnogo dugova, veliki su mi dugovi, ne mogu da vratim svoje dugove, kamo li da tebi dam devu? Pa je rekao ovaj melek u liku čovjeka, kao da te ja odnekle poznajem, kao da ja znam tebe odnekle. Zar nisi bio ovakav? Kaže, ne, nikada nisam bio takav, Allah me ovako lijepo stvorio. Kaže, zar nisi bio siroma? Nisi imao ništa od imetka, nisi imao videva. Kaže, ne, nikako, ovo sam naslijedio od svojih predaka. Kaže Melek, ako je tako kao što ti govoriš, neka te Allah vrati u prvobitno stanje. Zatim je došao drugom čovjeku, došao je u liku, njegovom liku. Nije imao kose, bio je jeli, posebnog izgleda. Pa je došao i rekao, ja sam putnik, ponestalo mi je srstava, eto vidim ti imaš dolinu krava, molim te daj mi samo jednu, da nastavim putovanje. Pa je rekao, inne hakuka kethira, mnogo dugova, moram da ih vratim, ne mogu da ti dam. Kao da te ja od nekle poznajem, zar nisi bio ovakav? Kaže, ne, nikada. Allah me ovako skladno lijepo stvorio. Zar nisi bio siroma? Nisi imao ništa druga? Ne, ovo sam naslijedio svojih predaka. Kaže, ako je istina to što govoriš, onda neka te Allah vrati u prvobitno stanje. Kada je došao u trećem, došao je u liku slijepca. I posjetio tog trećeg svojim izgledom na njegovo prošlo stanje njegov izgled. Kaže, ja sam putnik, prolaznik. Ponestalo mi je srstava. Ne mogu da nastavim dalje put. Obavijesten sam, čuo sam da ti imaš mnogo imetka. Možeš li mi dati samo jednu ovcu, da nastavim s njom, da je prodam, da dođem do imetka, pa da nastavim put? Šta je rekao treći? Je li rekao, isto su moji dugovi veliki, ne mogu ih vratiti, kamo li da ih dam, da tebi dam ovcu? Ne već je rekao subhanallah, ja sam bio takav kao što si ti sada. Ja sam nekada bio takav kao što si ti sada. I nisam imao ništa od imetka. Pa nakon što me Allah izliječio od sljepila, dao mi je ovaj ogromni imetak. Uzmi što god hoćeš od imetka. Što god uzmeš, ja te za to neću pitati, neću te obračunavati. Ja sam bio takav, pa me Allah izliječio, i bio sam siromah bez ičega, pa me Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio svim ovim, uzmi što god hoćeš. Pa je Melek rekao ne. Progledao je rekao ne. Ja sam samo Allahova kušnja. Allah vas je iskušao sa mnom. Pa su tvoja dva prethodna prijatelja pali na ispitu, a ti si prošao na ispitu. Ti si pravi vjernik. Dakle, pravi vjernik, onaj koji je ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala, on je ubijeđen u svakoj situaciji, ma gdje živio, u kojem vremenu, na kojem mjestu, podneblju i sl. On je čvrste vjere, on robuje Allahu subhanahu wa ta'ala ne vremenu i mjestu. Živi u tom vremenu, tad je vjernik, prođe to vrijeme, ne mora se klanjati, ne mora se postiti. Živi u toj državi gdje je lahko živjeti i prakticirati vjeru i on praktikuje vjeru, preseli se silom prilika, ode na drugo mjesto, ne praktikuje vjeru, teško, slično, jel? Ne. Dakle, vjernik koji je čvrste vjere, koji je ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala, on roboje Allaha subhanahu wa ta'ala ma gdje bio, ma gdje se nalazio. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od ovakvih njegovih iskrenih, pravih vjernika, ubijeđenih vjernika koji kod sebe imaju ubijeđenje, čvrsto znanje iz Korana i sunneta, znanje koje je obvladalo njihovim srcima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri, njegovoj knjizi i sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kako postići ubjeđenje i kako okoristiti se, koje koristi postići sa tako čvrstom vjerom, o tome ako Bog da slušajte nas u našoj narednoj emisiji. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahum ala nebina Muhammedu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh.